bab 26 Sawise rampung nggone mulangake bab kuwi mau, Gusti Yesus banjur ngandika marang para murite. Kowe wis padha ngerti yen kurang rong dina meneh wis riyaya Paskah lan putraning manungsa bakal dicekel dening wong akeh lan disalib. Ing nalika semono, para pengarping imam lan para pinituane bangsa Yahudi padha nglumpuk ana ing daleme Imam Agung Kayafas. Para pengareping imam lan para pinituwa mau padha rembukan bab kepriye rekane supaya bisa nyekel lan nyedani Gusti Yesus. Nanging oleh nyekel lan mateni aja pinuju dina supaya ora gawe gegere wong akeh. Naliko Gusti Yesus ana ing desa Betani ana ing omahe Simon sing biyen tau lara kusta ana wong wadon teka suwan ing ngarsane Gusti Yesus wong wadon mau nggawa gendul isi lenga wangi sing larang banget regane dek semono Gusti Yesus lagi lenggah dahar wong wadon mau banjur nglengani mistakane Gusti Yesus nganggo lenga wangi para murite Gusti Yesus bareng weruh apa sing ditindakake wong wadon mau nuli padha nepsu lan padha rerasanan apa kuwi ora ngeceh-eceh dhuwit lengo wangi kuwi yen diedol rak payu akeh lan pepayone rak kena diwenehake marang wong miskin Gusti Yesus mirsa apa sing lagi dadi rasanane para murid mulane banjur ngandika Ya kene kuwe kok padha ngrasani ala marang wong wadon iki. Wong iki rak nglakoni barang sing becik tumraping aku. Wong miskin rak selawase ana ing antaramu. Nanging aku rak ora selawase awur karo kuwe. Nggone ngesoake lengo ana ing badanku kuwi. Rak minangka pecawisaning penguburanku. Padha titenono ing endi wae Injil iki diwertakake. apa sing ditindakake dening wong wadon iki ia bakal diceritakake minangka pengeling-eling marang dheweke Nalika semono nuli ana salah sawijining murite Gusti Yesus jenenge Yudas Iskariot marani para pengarping imam Yudas mau banjur matur kula badhe panjenengan epahi menapa menawi kula masrahaken Gusti Yesus dhateng panjenengan Yudas Iskariot nuli diwenehi dhuwit telung puluh sekel seloko wiwit nalika kuwi Yudas golek wewengan supaya bisa masrahake Gusti Yesus marang para pengarping imam Ing dino wiwitaning riyaya roti tanpa ragi, para murite Gusti Yesus padha sowan ing ngarsane. Banjur matur, "Gusti, ngersakaken dahar bujana Paskah wonten ing pundi? Mangke badhe sami kula cawisaken." Gusti Yesus ngandika, "Lunga nemoni si anu lan kondo. Bapak guru ngandika, "Wektuku mung kari saiki. Aku kepengin dahar bujana Paskah ana ing omahmu." bebarengan karo murid-muridku. Para murid sing diutus mau nuli mangkat nindakake apa sing didhawuhake dening Gusti Yesus nyawesake bujana Paskah. Bareng wis sore Gusti Yesus banjur lenggah dahar bebarengan karo para murid-e. Nalika isih padha dahar, Gusti Yesus ngandika, "Ngertiyo salah siji panunggalanmu bakal ngulungake aku marang wong-wong sing padha ngarah mateni aku. Bareng rungu pangandika mau para murid Gusti Yesus padha sedih banget. Banjur genti genten padha matur, "Raksane kula to Gusti?" Gusti Yesus ngandika, "Wong sing nyelupake rotine ana ing mangkok iki bareng karo aku, kuwi wonge sing bakal ngulungake aku." putrane manungsa pancen pinesti seto, sebab ing kitab suci wis ditulis bab nggone bakal seto. nanging cilaka wong sing ngulungake putrane manungsa luwih becik tumrape wong kuwi saupama ora lair wae yudas sing bakal ngulungake Gusti Yesus nuli matur nanging raksane kula ingkang panjenengan kersakaken to Gusti Gusti Yesus ngandika mengkono kandamu Nalika padha mangan, Gusti Yesus mundut roti banjur ndedonga. Saos syukur marang Pangeran. Roti mau nuli dicuwil-cuwil sarta diparingake marang para murite. Karo ngandika, padha tampanana, padha panganan, iki badanku. Sawise kuwi banjur mundut tuwung sing isi anggur. Banjur ndedonga. Saos syukur marang Pangeran. Gusti Yesus banjur maringake tuwung mau marang para murite sarta ngandika padha ngombeo kabeh saka ing tuwung iki sebab iki getihku getih sing diesokake kanggo nanggung perjanjiane Gusti Allah getihku iki diesokake kanggo wong akeh minangka pangapuraning dosa ngerti yo aku bakal ora ngombe anggur iki meneh nganti wektune aku ngombe anggur anyar bebarengan karo kuwe kabeh ing kratone Ramaku. Sawise kuwi Gusti Yesus lan para murite banjur padha menyanyi, nuli padha mangkat menyang Gunung Saitun. Gusti Yesus banjur ngandika marang para murite, Eng bengi iki uga kue bakal padha melayu ninggal aku ijen. Sebab ing kitab suci wis katulis. Gustialah bakal mateni pangone. Lan pepantane wedus bakal buyar. Nanging sawise aku katange ake soko ing kubur. Aku bakal lungo menyang tanah Galilea disi ikowe. Petrus nuli matur marang Gusti Yesus. Senajan sedaya murid badheni nilar panjenengan, kawula mboten badheni nilar panjenengan. Gusti Yesus ngandika marang Petrus, "Rungokno. Ing bengi iki uga, sadurunge cahaga kluruk, kowe bakal nyelaki aku ambal ping telu." Petrus nuli mangsuli, "Kula mboten badhe nyelaki panjenengan, senajan kedah pecah sesarengan." Para murid liyane iya padha muni mengkono. Sawise mengkono, Gusti Yesus banjur tindak kadherekake para murite menyang panggonan sing disebut Getsemane. Ing kono Gusti Yesus ngandika karo para murite, "Padha linggiya ana ing kene dhisik. Aku arep mrono ndedonga." Gusti Yesus nuli ngajak Petrus lan anake Zebedius karo pisan. Kadawuan derek. Ing wektu kuwi Gusti Yesus katon sedih sarto ajrih banget. Pangandikane marang para murid mau, atiku sedih banget. Rasane kaya wong sing arep mati. Padha ngentenono ana ing kene, lan aku rewangono melek. Gusti Yesus tindak ora adoh saka ing kono, nuli sujud sarto ndedonga. Duh Rama kawula, menawi kepareng tuwung kasangsaran meniko, mugi kasingkirna saking kawula. nanging sampun pikajeng kawula namung kersa paduka kemawon ingkang kelampahan sawise kuwi Gusti Yesus banjur muruki para muridé telu mau nanging telu-telune ketemu lagi padha turu Gusti Yesus nuli ngandika marang Petrus Apa kowe wong telu ora bisa ngrewangi aku melek senajan mung sejam wae padha jumoga lan padha ndedonga supaya kowe ora kalah karo panggodaning iblis rohmono kepingin nglakoni kang becik nanging daging kuwi sekeng Gusti Yesus nuli tindak kaping pindhone lan ndedonga ature duh Rama menawi kasangsaran menika boten paduka singkiraken lan boten kenging boten kedah kawula lampahi inggih sumangga mugi kersa paduka kemawon ingkang kelampahan Gusti Yesus nuli muruki para murid meneh nanging iya lagi padha turu sebab mripate mbliyut banget para murid mau nuli ditinggal meneh dening Gusti Yesus panjenengane nuli ndedonga kaping telune pandungane kaya sing uwis sawise mengkono banjur muruki para murite meneh lan ngandika apa kue isih padha turu lan ngaso delengen saiki putrone manungsa kaulungake marang pangwasane wong-wong dosa padha tangiya, ayu padha lunga. Delengen. Wong sing arep ngulungake aku wis ana ing kene. Nalika Gusti Yesus lagi ngandika, Yudas panunggalane murid rolas teko. Bareng karo Yudas ya ana wong akeh padha teko. Nggawa pedang lan pentung. Wong-wong mau dikongkon dening para pangareping imam lan para sesepuhe bangsa Yahudi. Yudas wis aweh tondo marang wong akeh mau mengkene. Sing tak ambung ya kuwi wonge. Cekelen. Satekane ing panggonan kunu, Yudas terus marani Gusti Yesus lan matur. Sugeng dalu Pak Guru. Banjur ngambung Gusti Yesus. Pangandikane Gusti Yesus, "Sanak, kue arep opo?" Wong akeh kuwi banjur padha maju sarta nyepeng Gusti Yesus. Ing kono ana salah sawijining wong sing nderekake Gusti Yesus ngunus pedangi, lan disabetake marang abdine Imam Agung, keno kupinge nganti perung. Gusti Yesus nuli ngandika marang penderek mau, "Pedangmu rangkakno meneh, sebab kabeh wong sing mateni kelawan pedang bakal mati dening pedang. Apa kok kira aku ora bisa nyuwun marang ramaku?" Lan panjenengane opo ora bakal sanalika ngutus malaikat luwih saka rolas divisi? Nanging saupama mengkono, banjur kepriye bisane kelakon opo sing wis diweca ing kitab suci? Yen iki kabeh kudu kaleksanan kaya sing kelakon saiki. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong akeh mau. Opo rumangsamu aku iki begal? Dene olehmu arep nyekel aku? ndadak nggawa pedang lan pentung? Apa aku rasa bendino memulang ana ing pedaleman suci? Kok ora kok kapak-kapakake? Nanging kabeh iki kedadeyan kaya mengkene, supaya kelakon apa sing wis ditulis dening para nabi ana ing kitab suci. Sawise kuwi para murid Gusti Yesus nuli padha ninggal panjenengane lan padha melayu kabeh. wong-wong sing padha nyekel Gusti Yesus banjur ngirit panjenengane menyang daleme Imam Agung Kayafas. Para ulama lan para sesepuhe bangsa Yahudi wis padha nglumpuk ana ing kono. Ing nalika semana Petrus ngetutake Gusti Yesus saka kadohan nganti tekan daleme Imam Agung. Petrus banjur mlebu ing pekarangan kuno lan lungguh bareng karo para wong Joko. Petrus kepengin weruh kepriye bakal krampungane kedadeyan kuwi mau kabeh. Para pengareping imam lan para wargane pengadilan agama kabeh padha nguti supaya oleh seksi-seksi palsu. Sing jalari Gusti Yesus kena dipatrapi paukuman pati. Senajan akeh wong sing padha maju gelem dadi seksi, nanging paseksine mau ora ana bukti-buktine. Wusana ana wong luru sing maju lan matur tiang menika nate mungel aku bisa mubrah pedalemane Allah lan bisa mbangun meneh sajrone telung dina Imam Agung banjur jumeneng lan ngandika marang Gusti Yesus Apa kuwe ora mangsuli pendakwane wong kuwi nanging Gusti Yesus kendel wae Imam Agung banjur ngandika meneh demi Allah kang gesang saiki kuwe kondo marang aku nganggo sumpah, opo kue ngaku, yen kue kue sang Kristus putrane Gusti Allah. Gusti Yesus ngandiko, inggih, leres. Wiwit sameniko panjenengan badhe mirsani putranipun manungso, pinara ing tengenipun Gusti Allah, ingkang moho kuwaos, lan rawuh nitih meganing langit. Mireng pangandikane Gusti Yesus mau, Imam Agung nuli nyuwek-nyuwek agemane, sarto ngandiko wong iki nyenyamah marang Gusti Allah wis ora perlu seksi meneh kue kabeh padha krungu dhewe nggone nyewiyah marang Gusti Allah saiki kepriye penemumu sing ditangu padha mangsuli tiang menika lepat lan kedah dipun hukum pecah Gusti Yesus nuli diidoni lan diantemin dening wong-wong mau ana uga wong sing ngampleng panjenengane karo muni, coba bedheken Sang Kristus, sapa sing ampleng kuwi. Nalika semono Petrus lagi linggih ana ing njaba, ing pekarangan, ana abdine wadon Imam Agung nyedhaki Petrus lan kondo karo Petrus. Sampean ra inggih tumut kalian Yesus tiang Galilea niko Nanging Petrus selak ing ngarepe wong kabeh tembunge. kula mboten ngertos napa sing sampeyan kandhakake niku. Petrus nuli lunga saka ing kono menyang regol. Ana abdi wadon liyane sing weruh Petrus, wong mau nuli kondo karo wong-wong sing padha ana ing kono. Wong iki rak ya sing gawene melu Yesus wong Nasaret kuwi to. Nanging Petrus banjur selak meneh, malah karo sumpah, kula estu mboten wanuh kalih tiang niku. Ora let suwe wong-wong sing padha ana ing kono padha marani Petrus lan Kondo. Kowe mesti iya klebu wong sing padha melu Yesus. Kuwi cetha saka pucapanmu. Petrus banjur sumpah meneh, "Wantun pejah, estu kula mboten kenal kalih tiang niku." Saneliko banjur ana jago kluruk, Petrus kalingan opo sing dingandikaake dening Gusti Yesus. Sadurunge jago kluruk, kue bakal selak nganti ping telu yen kue ora kenal karo aku. Petrus nuli metu saka pekarangan sarta nangis keloro-loro.